alloga Turcuio. Anto quindec tri mi voyages la unuan foion al Turcuio. Ti ama amicino cae mi intensis ecconi Turcuion cae Grecuion. Estante Germano cae Germanino, ni prenis trainon en Germanuio cae veturis tum tri tagoi gis Istanbulo. Tie ni evidente visitis la famegain monumentoen, Hagia Sophia, Blua Moscheo, cae Topkapi Palazzo, cae anco promenis in la plei granda bazaro. Mi ne memoras multain detaloin, sed bone memoras che ni shatis mangi sur uno e la urbae pontoi la fresche captitain cae frititain fishoin. Tio, cae la vivo in Turcuio generale, estis novega cae interessega por ni. Post ciam ni estis visitinta Istanbulon dum quelcae tagoi, ni prenis buson je la Asia flanco de la Bosporo, la marcolo quio apartigas Europon diste Asio, pur veturi al Bursa, quio estis la cef de la Otomana au Osmana Imperio de 1326 gis 1368. Tie ni visitis la faman cae belegan verdan moskeon la tomban monumenton del sultano Mehmed la unua ca du au tri alien visitendajoen. La sequan tagon ni dorigis nian voyagion direct al Izmiru, Svirnu, tritzen tride Mi memoras ke ciam la buso haltis mal longe ca ni volis mangi ion mal multicostan, la proprietulo de la simplega restauratio sugestis frititain ovoin cum tomatoi. Neniam antaue ni estis mangintai tion, sed ni tre shates la mangiajon, cae facte gis hodiau mi preparas gin kelk foie por mi. Izmiru estas nun tempe la tria plei granda turca urbo, sed mines cias, ciu giam estis la tria anto quinte giaroi. Gi estas antiqua urbo, sed havas nur mal multan antiquan visitindajoin. La fama antiqua urbo Efeso ne situas tre malproxime proxime de Izmiro, sed bedaurinde ni ne disponis tempon por veturi tien. En la haveno de Izmiro ni prenes mal shipon direkte al grecae insuloi. Turcoio placis tiom al mii, cae mis ciis che la lando havas tiom da visitindajoi, che poste, heime en Germanuio, mi revis pri fari voyagion tra la tuta lando cae ec planes gin detale. Mal bon chance, mi ne povis realigi tion revon. La duan foion mi visitis pezzon de Turcuio en 2010, ciam mi ca mia etzino faris gruppan voyagion sur la Egea Maro, cae haves la ocasion visite Efeson, vidu Efeso en Wikipedia, cae proxime de gi la domon de Patrino Maria, au de la Sancta Virgulino. La sequan jaron ni haltis in Istanbulo dum voyaggio al alia lando. Tion foion mi povis montri la urbon al mia etzino, revidi la visitendajoen, kion mi jam conis, cae ecconi aliaen. Exemple, ni faris belan ship veturadum sulla la Bosporo, cae vidis quelcaen belaen palacetoen cae domoen ce la Europa flanco. Fine, ni faris in 2013 gruppan voyagion alla ancao tre fama regiono Cappadocchio. A via dile, ni iris al Antalya, cae poste berbusso al Cognao, la urbo di Rumi, kie ni visitis la museon Mevlana cae la moscheon in cio trovigas la mausoleo de la fama misticulo cae poeto. Ni daurigis la voyagion gis Urgup, cie ni faris belegan flugon en varm aera balono, super mirinda paesaggio, foie tre ege proxime alla strangai rocoe, cioi abundas in tio regiono. En la sama regiono ni visites la tiel nomatain kamen tuboen de feinoi, kiu in aliae nomas falusa en rocoen, en la valo de Amo. Alia tre interesa facto en tio regiono esas la cavoi in kiu i pacientetse logis homoi. En Capodocchio existas circo quardec subterrae urboi. Ni visitis uno el ili en Özkanak exterordinara. Ciel ebles vivi sub la tero mal malgrandae chambroi, interligitae per mallargiae cae malaltae corridoroi. La urbo havas dec etagioin gis profundo de quardec metroi. Ancao exterordinara estas la subciela museo de Goreme. In gi existas plurai antiquae ecclesioi, construitae inter la quara cae la naua reacento in cavoi. Ancora hudiau oni vidas belaen frescoen in celcae elili. Evidente in Turcuio ne povis manci visito al presentajo de turnigiantae dervisoi quio ni ce estis in Avanus. Ni visitis ancora aliaen interesaen cae belaen locoen, sed mi ne povas mencii ciuin citie vere Turcuio estas tre alloga lando.